Apóstol Juanpa kimsakah kartang. Kartapa halyarining manta. Tukoy sunquyuan kuyas hay gayo. Chihaptapuni kuyahniki ñuqa anciano Juan Miguel Jamoiki. Kuyas hay gayo. Dios ninchikta mañakuchkani allinlla kawsakushaykiman hina, tukoy imapipas allinlla kanaykipaq. Hinaspas anulla kanaykipaq. Chihapi achachikuykunaman hina inigmasin iñiqmasinchikuna hamuspa willawarqa, chaymi llumpa Inichis kusikurqani. causas causas kawsasqanmanta uyarispaymi, nyugaha ancha anchata kusikuni. Kuyas wawqillay. Alintapunim rurachkanki, iñiqmasinchikunata yanapaspaikeha. Aswan allintaraqmi rurachkanki forastero captincoja. Paykunaqa iñiqkunapa Dios kuyakuyninkimanta willakurqaku. Diosninchikpa agradunpaqmi imawampas viajanankupaq imawanpas yanapaykuspaykiqa. Paykunaqa Jesucristumanta willakustinmi Dios Diospim mana iñiqkunamantaqa ima yanapakuitapas mi chaskiyta taja y yanapanchik, llamkaq masin kananchikpaq. Diotrefespa mana allin manta. Apachimurhanim huk kartata chaypi iñiqkunaman. Ichaqa diotrefismi mana kasu preciotapas churanchu iñiqkunapa cabecillan kaita munaruspan. Chaymi rispayqa payta haqchasaq contraikupi manta. rimashangmanta wampas mana Watukuq riq y kunatapas chaskiykunchu, hinaspam samaykachiy munaqkunatapas Kuyas harqun puñunakuymanta. a wawqillay, jamha amaya mana allin rurasqantaqa hatipakuychu. alin allin rurach allin dios mantam, mana allin michaja dios taja sin sinkuchu. Demetrio manta. Liume Dimitrio manta kimpa Kikimpa mi hawachikon, Dios hangman hina causashanta. Ñuqaykupas paymantaqa Alintamari maniko. Yashasqaykichikpi hinapas ñuqaykuqa karta kaniko. Kartapa manta. Achkam hangman imapas Y Ichagam manam kartallawanqa lliwtaqa chaymi tamunachkani chaylla tupaykuyta munachkani parlananchikpaq. Hamñaya allinlla, nikikunam saludaykamusunki. ninchikunataya sapakamata saludaykuy.